บุ๊กทู ยี่สิบแปดยี่สิบเซกิสยี่สิบเซกิส ในโรงแรม การร้องเรียนอเ o เ e l d e ş i k ์ y e t l e อเทลเดชิคายต์ลาร์ฝักบัวใช้งานไม่ได้ Duş arızalı. Duş arızalı. ไม่มีน้ำอุ่น Sıcak su gelmiyor. Sıcak su gelmiyor. คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ Bunu tamir ettirebilir misiniz? Bunu tamir ettirebilir misiniz? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ Odada telefon yok. Odada telefon yok. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ Odada televizyon yok. Odada televizyon yok. ห้องไม่มีระเบียง Odanın balkonu yok. Odanın balkonu yok. ห้องนี้เสียงดังเกินไป Oda fazla gürültülü. Oda fazla gürültülü. ห้องนี้เล็กเกินไป Oda fazla küçük. Oda çok küçük. ห้องนี้มืดเกินไป Oda fazla karanlık. Oda fazla karanlık. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Kalorifer çalışmıyor. Kalorifer çalışmıyor. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Klima çalışmıyor. Klima çalışmıyor. โทรทัศน์ไม่ทำงาน Televizyon bozuk. Televizyon bozuk. ผมไม่ชอบเลย Bu hoşuma gitmiyor. Bu hoşuma gitmiyor. มันแพงเกินไป Bu benim için fazla pahalı. Bu benim için fazla pahalı. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ Daha ucuz bir şeyiniz var mı? Daha ucuz bir şeyiniz var mı? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ Buralarda yakında gençler için bir misafirhane var mı? Buralarda yakında gençler için bir misafirhane var mı? มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่ไหมครับ Burada yakında bir pansiyon var mı? Burada yakında bir pansiyon var mı? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ Burada yakında bir restoran var mı? Burada yakında bir restoran var mı?